golle simaare sappo e jeeɗiɗi ɓe ndeyi amphipolis e apolloni ɓe jetti thessalonik ɗon en waɗno batirde yahuda en pol waɗi jikku mum naati e nder batirde he ɗon e nder ñalɗi foftere tati o woni e yewtidde yimɓe ɓe tuug naade e bindi ɗi o famni ɓe o holliɓe ala e sago almasihu o leɓte kadi wurtine e hakkude maayɓe o wiɓe on yeesu mo kabretmi on ko kañum woni almasihu o huunde maɓɓe yananama ko goongo kadi jokkima e pol e silas ko noon kadi jamanu grek en nunɗuɓe kewɗo waɗi kañumenne rewɓe fayodinɓe heewɓe kono yahude en ɓe keewi kiram jeeyɗe e huunde e kuywi beddaji ɗe ndendini yimɓeɓe gaddi jiiɓuri e nder saari he ɓe jeni e galleyuson eɓe jiilo pol e silas ngam nawde ɗumen to yeeso yimɓe to nden ɓe donki yiitude ɓe ɓe dasi yason e huunde e bandiraɓe ɓe haa to ardiɓe saari to eɓe ngollo eɓe mbiya ɓen warɓe adduɓe dilli e aduna he fof gari ɗo yason jippini ɗumen kamɓe fof ɓe mbaɗata koko nundi jamiroje césar gati ɓe mbi ko ina woodi lamɗo goɗɗo manami yeeso ɗin konnguli jirguit yimɓeɓe e ardiɓe saare ɓe ma yason e heddiɓe ɓe joɓiɓe kaalis nde ɗaccita nden yahi ha nder jamma bandiraɓe ɓe neldi pol e silas bere nde ɓe jetti ɓe payi to batirde yahuda en to ko ɓen ɓuri yahuda en wonɓe tesalonik ɓe needi ɓe jaɓɓori konngol ngol himmi eɓe kiño bindiɗi ñande kala ngam ƴeewde so tawi ko pol wiino ko ko goongo ko ɗum waɗi yahude en heewɓe gonɗini kañum en e rewɓe gereke rimɓe heewɓe e worɓe yonɓe kono nden yahude en wonɓe tesalonik ɓe nani pol nan habra kadi konngol allah ngol bere ɓe payi toon ɓe goni e jiibde e dillinde diɗɗal ngal ɗon e ɗon bandiraɓe ɓe duusi pol ha geeci silas e timote noon keddi ɗon yahdanoɓe e pol ɓe nawi ɗum ha aten caggal ɗum ɓe garti eɓe gaddori yamirori pol fayde silas e timote wondi o tawmo toon ko ɓuri yaawde e yaaccaade ɗo pol fadataɓe aten ɗo ɓernde mum dilli no feewi nde yino saare nde heewiri sanamanuuji ni ko ɗum waɗi e ndeer batirɗe hee omo yewtidatno e yahuude en ɓe kañum en e tuuɓɓe e diine yahuude en ɓe to dingiral to o yewtide ñande fof e kala garɗo huunde e miijiyankooɓe wiiteende epi kora en e estowa en kuccindiri e makko ɓe ina mbiya woni ko o kocintojo miijoji haalata woɗɓeɓe ina mbiya o wayi kono baajo tooɗo allahji koɗi ni ɓe mbirino noon ko saabu pol haalatnoko ko fayiti e yeesu wondude e ummital nden ɓe nawimba haa to jende ariopasto ɓe mbiyimo beele yamin mbaawi andude woningol laawol kesol ngol kaalata ngati a naanni e noppi amen geɗe kaawniiɗe amin jinno noon andude ko ɗum firti aten naaɓe hoɓɓe hoddunoɓe mum ɓe fof noon ñallatno tan ko heɗade e yewtidde e kabruji kese nden pol darima e yeeso dental ariopas he wi aten naaɓe mi yii ko on joom dinayeyde no feewi e fannuji kala gati nde coorimi saare mon nde mi daari cujjirde mon fof mi yiini sakkorde ini winda ɗum ɗo faade e allah mo andaka nden noon ko ndewa toon ko on ganda ko ko ɗum gonmi e habrude on allah baɗɗo leydi e kala ko woni e nder mum jeyɗo leydi e asaman o hoɗani e nder cuuɗi i e juuɗe yimɓe mahi fawti hen kadi o sohlani yimɓe mbaɗanamo hay hunde ngati ko kanko rokkata yimɓe fof gurdam fofago e hunde kala koye neɗɗo goto allah yaltini dowlaji ɗi fof honni ɗumen e aduna he fo no fotiri taƴani ɗumen jamanuji e keeri o waɗiri ɗum ko beele aɗi jiilomo e dow ɗamawu yitirdemo membogol ndenne dey o woɗɗani hay goto e men ngati ko kanko keɓruɗen gurdam mbawirɗen dillude kadi gonirɗen ko ɗum ɗo tigi hunde e yimoɓe mon mbi enen ne kay giwɗen koye makko ko ɗum waɗi tawde giwɗen koye allah en potani miijade allah ina nandi e natal kange kaalis walla hayre cehiragal karallagal e sebre neɗɗo allah natti hisade sahaji human binnagu ɗi hankadi o yamiri kala neɗɗo e kala ɗo wawi wonde yo wacco hoore mum ngati o sardi ñalgu ngu o jogori ñawde aduna o e dow peewal o ñawira ɗum gorko mo suɓi o o holli yimɓe fof ɗum ko goonga nde o wurtini oone hakkunde mayɓe nde nden ɓe nani pol ina haala ko fayite umital mayɓi ɓe goni e toyndemo ɓeya mbiyam mamin keɗe e nden toɓɓere ñande wonde ko noon pol seertiri e maɓɓe ndenne dey heen hunde jokkodiri e makko gonɗini ene jeeya e ɓen denis jeyaɗo e jonde ariopas o kañum e debbo biyeteɗo damaris e woɓɓe kadi